Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Dvadeset lipnja 1789. godine. Francuski kralj Louis XVI. donio odluku da pozove veći dio plemstva i manji dio svećenstva da se pridruže nacionalnoj skupštini. Generalni nadzornik financija Charles Alexandre de Calon u želji da eliminira budžetski deficit namjeravao je povećati poreze. Kako bi to učinio, predložio održavanje skupštine koja će okupiti prelate, velike plemiće i samo nekoliko predstavnika buržoazije, građanstva. Ta je skupština odbila preuzeti odgovornost za tu odluku i predložila je da se sastanu generalni staleži, koji se nisu sastali od 1614. godine. U proljeće i ljeto sljedeće 1788. u Francuskoj je izbilo nekoliko pobuna i kralj Louis XVI. javno je objavio da će za ministra financija imenovati poznatog reformatora Jacques Neckera, te da će sazvati sjednicu generalnih staleža za 5. svibnja 1789. godine. Tako je i bilo ali odmah na početku zasjedanja generalnih staleža došlo je do spora oko glasanja trebali glasati po staležima, gdje će prvi i drugi stalež, svećenici i plemići, nadglasati treći stalež građanstvo. Ili bi trebalo glasati prema zastupnicima u generalnim staležima, gdje je građanstvo onda imalo većinu. Sukob je doveo do toga da se 17. lipnja treći stalež proglasio za nacionalnu skupštinu i zaprijetio kralju i drugim staležima da će zasjedanje nastaviti bez njih. Kralj je morao popustiti i 27. lipnja 1789. donio odluku da se plemički i svećenički stalež pridruže nacionalnoj skupštini. Činilo se da je kriza gotova. Kada je kralj donio odluku o pridruživanju plemića i svećenstva nacionalnoj skupštini, po Parizu su se mogli čuti poklici živio kralj. Govorilo se o tome da se Skupština konačno pridružila narodu, a kralj i njegova supruga Marija Antoaneta ukazali su se u javnosti i dobili golemi pljesak i povike odobravanja. Ali Louis XVI nije u svojoj odluci vidio ništa dobro. Erik Hazan u knjizi Narodna povijest Francuske revolucije piše. Kralj se osjetio poniženim i pritisnut čini se od kraljice i brata Conde d'Artois pripremao je osvetu okupljajući oko Pariza i Versaja silu od 20.000 ljudi, uglavnom sačinjenu od njemačkih i švicarskih trupa. U Parizu, kako je koncentracija trupa postala očita, počele su kružiti divlje glasine. Skupština će biti raspuštena, članovi trećega staleža bit će uhapšeni ili ubijeni. Topničke baterije postavljene na vrh Montmartra bombardirat će grad, koji će nakon toga biti predan pljačkašima. Nemoguće je prikazati, pisalo je u jednom pamfletu toga vremena, drhtaj koji je glavni grad osjetio zbog samo jedne fraze. Kralj je zgazio sve. Osjećao sam da pod mojim nogama gori vatra. Samo je bio potreban znak i izbiće građanski rat. U takvoj situaciji i najmanja vijest mogla je izazvati nasilje. Članovi trećeg staleža, koje je predstavljao golemu većinu podanika Luje 16. željeli su veće pravo odlučivanja o novcu koji su oni uplaćivali u državnu riznicu. Kralji njegova dva povlaštena staleža nisu htjeli dopustiti da njihove povlastice dođu u pitanje. I prije početka zasjedanja generalnih staleža Francuska je bila nalik na bačvu Baruta – nakon početka zasjedanja staleža situacija je postala još eksplozivnija. 30. lipnja u Café du Foix, jedno od sjedišta trećeg staleža, stigla je vijest da je 11 vojnika francuske garde, koja se smatrala naklonjenom trećem staležu, utamničeno pod optužbom da su u svojoj pukovniji osnovali tajno društvo. Erik Hazan piše. Skupina mladih ljudi krenula je prema Abeiju u Saint-Germain-de-Preu. Ta se malena skupina povećala putem. Prvo su joj se pridružili neki radnici naoružani željeznim šipkama, a onda i mnoštvo prolaznika. Do trenutka kada su stigli do zatvora, masa je brojila skoro 4000 ljudi. Prva su vrata brzo razvaljena uz pomoć maljeva, željeznih šipki i sjekira. Nakon toga na red su došla i druga vrata. Do 8 sati zatvorenici su bili oslobođeni. Kada je skupština saznala za taj događaj, poslala je izaslanstvo kralju koje je vodio nadbisku Pariza. Na koncu, vojnici su se 4. srpnja vratili u ABI i bili pomilovani toga dana. 4 dana nakon pomilovanja 11 vojnika, skupštini se obratio Honor Gabriel Riketi Comte de Mirabeau, podrijetlom plemić, ali član trećeg stalaža. Mirabo je bio jedan od vođa trećeg staleža, čovjek koji je uobličavao zahtjeve tog staleža i svaka je njegova riječ imala težinu. Riječi koje je Mirabo izrekao donosi Erik Hazan. 35 tisuća ljudi već je raspoređeno između Pariza i Versaja. 20 tisuća još se očekuje. Uslijedit će povorke topništva. Za topničke baterije već su određeni položaji. Pripreme za rat vidljive su svima i sva se srca ispunjavaju indignacijom. Jedanaest srpnja kralj je učinio nešto što još više zaoštrilo situaciju. Smijenio je ministra Nekera i zapovjedio mu da odmah ode iz Francuske. Na njegovo je mjesto imenovao baruna de Bretea. Na to imenovanje došlo i postavljanje Vojvode de Brolija za ministra rata – Oba imenovanja izazvala su bijes kod pristalice trećeg staleža i kralje njegovi ljudi trebali su znati da će tako i biti. Kralje njegove ljude to nije bilo briga. Smatrali su da je treći stalež i onako otišao predaleko. Vijesto o Nekerovoj smjeni i novim imenovanjima došlo je u Pariz ujutro u nedjelju 12. srpnja. Reakcije su bile burne. Preko bista od voska Žaka Nekera prebačena je crna tkanina i one su nošane Parizom u procesi koje se pridružilo više tisuća ljudi. Masa, naoružana štapovima, sjekirama i ponekim pištoljem, sukobila se s odredom draguna i spalila je omražene kućice za naplatu carine. Erik Hazan piše. Poslijepodne, kako je nemir rastao, Baron de Bezanval, blizak kraljici i zapovjednik pariških trupa, rasporedio je u borbeni poredak na trgu Luja 15. danas Place de la Concorde, pukovniju švicarske garde i dvije pukovnije njemačke konjice. Raspored se podudario s trenutkom kada su se nedjeljne mase preko vrtova Champs-Élysées približavale Tuileriju. Uvrede i kamenje bacani su na konjanike kraljevske njemačke pukovnije. Njihov pukovnik princ de Lambesque, zapovjedio je jahačima da krenu na Tuileriji i brutalno rasprše gomilu. Ispaljeni su hici. Na kraju vidjevši da su neki ljudi krenuli blokirati most koji je dijelio Tuileri od trga, princ je smatrao mudrim napustiti vrtove. Ali cijeli je Pariz odjekivao od priča o tim brutalnostima, kako su Njemci svoje konje natjerali na žene, starce i djecu. Kada se spustila noć 12. na 13. srpnja, Parižani su se počeli spremati za obračun. Ujutro 13. srpnja počela je potraga za oružjem. Pljačkane su oružarnice, u kovačnicama iskovano na tisuće dugih kopalja. Ljudi su tražili muškete, zahtjevi odbijen. Ali onda su vojnici francuske garde, kojima je naređeno da odu iz Pariza za Saint-Denis, odbili naređenje i pridružili se Parižanima. Tako je masa dobila 3000 ljudi s mušketama i topovima koji su vodili časnici. Sljedeći dan 14. srpnja 1789. Ta će masa krenuti u akciju. Ujutro 14. srpnja oko 8000 nenaoružanih Parižana krenulo je u juriš na dom invalida. Veliki kompleks koji je u 17. stoljeću podigao kralj Luj XIV. kako bi se mogao skrbiti za brojne invalide koje su stvorili njegovi brojni ratovi. Tisuće Parižana brzo je ušlo u kompleks doma invalida i prije nego što su se veterani i kraljeve trupe mogli snaći, zarobili su 12 topova a onda su otišli do guvernera i zatražili od njega da preda svo streljačko naoružanje. On je to učinio i Parižanima je predano 40.000 mušketa i skladište baruta. Sljedeći cilj Parižana bila je strašna Bastilja, tvrđava kojem je zapovjedao Markiz delone Simon Šama u knjizi Građani, kronika francuske revolucije, ovako opisuje Bastilju. Bastilja se činila teško naoružanom. S 15 topova od 8 punti na tornjevima i dodatna 3 topa od 8 punti na dvorištu, koji su bili upereni na vrata. Još je 12 topova na nasipu moglo ispaljivati kugle od funtu i pol, a nervozni je ne čak sakupio i bizanu kolekciju opsadnih projektila, poput kamenova za popločavanje i zahrđalog željeza, koji bi, ako bi bilo potrebno, bili bacani na napadače. Nekoliko tisuća naoružanih Parižana došlo je pod Bastilju, koja nije bila samo opasna tvrđava koja je nadzirala istok Pariza. Ona je bila i simbol kraljevske autokratske vlasti. I Izaslanici Parižana s guvernerom su počeli pregovore o predaji. Erik Hazan piše. Razgovori su se odužili dok su se ljudi okupljali oko tvrđave i konačno, nakon što je iz garnizona pucano na predstavnike Parižana, počeo je juriš. Ono što je uslijedilo stalno je opisivano. Zauzimanje prvog mosta na uvlačenje, masa u dvorištu pod paljbom Stornjeva, obrtnici iz Fobura ojačani francuskim gardistima koji dovlače top kako bi razvalili vrata i na kraju oko pet poslijepodne predaja švicarske garde i veterana garnizona. Bitka je stranu napadača koštala stotinu života. Druga strana je to platila s jednim mrtvim. Nakon juriša na Bastilju sačinjeno je nekoliko popisa onih koji su izravno krenuli u napad na tu tvrđavu i nekadašnju tamnicu. Jedan od njih sastavio je stanislas Majard koji je pobrojao 662 preživjela napadača. Među njima je bilo nekoliko desetaka buržuja, vlasnika manufaktura, trgovaca, te jedan pivar po imenu Santer – 76 napadača bili su vojnici. Ostali su dolazili od nadničara koji su radili u nekih 30 zvanja. Među njima je bilo 49 tesara, 48 stolara, 41 bravar, 28 postolara, 10 frizera i vlasuljara, 11 trgovaca vinom, 9 krojača, 7 klesara te 6 vrtlara. Mnogo se događaja u povijesti naziva prekretničkim, epohalnim, velikim. Tih nekoliko stotina Parižana, trgovaca, pivar, tesari, bravari izveli su epohalan juriš nakon kojeg više ništa neće biti isto. Već je dugo vremena Francuska bila na rubu prevrata, ali tek je jurišom na Bastilju 14. srpnja 1789. počela Francuska revolucija u kojoj je nestao stari monarhistički režim. U sljedećih nekoliko emisija povijesti četvrtkom govorit ćemo o toj revoluciji. Naš sugovornik je profesor dr. Žarko Puhovski. Francuska se smatra paradigmatičkim primjerom onoga što nazivamo apsolutno monarhijom. Ta je monarhija prije svega povijesno značena po tomu što je to zapravo prva država u povijesti u punom smislu riječi. To znači prvi sustav u kojem imamo političku zajednicu uz koju se pojavlja aparat održavanja te zajednice. Naša riječ država, održavanje, to dobro pokazuje. I to je, dakle, prvi ustroj, prvi sustav u kojem imamo podatke o pučanstvu, podanicima i drugima, radi poreza, radi poznavanja potreba za obskrubom i tako dalje, vojsku i slično. Prvi sustav u kojemu je porez doista raspodijeljen, nepravedno, ali raspodijeljen na sve, neki ga ne plaćali, opet mora biti na popisu kao recimo plemići i kler da ga ne bi plaćali. Prvi sustav u kojemu je teritorij jasno određen, parcijaliziran na razne načine opet, ali tako da postoji vertikala povezivanja svih teritorija do dvora koji je središte vlasti. I konačno to je prvi sustav u kojem postoji ono što se posle proslavilo po ruskom terminu jedno načelije, Dakle, jedan, jedno načelo, jedan princip vladavine u kojemu se doista funkcionira na državni način. Izvor toga jest vladar, čija je titul od 12. stoljeća po milosti Božoj vladar taj taj. Dakle, koji je odozgo, a ne odozdo legitimiran Božjom milošću ta se Božja milost prevodi na hereditarno pravo. Dakle, sin kralje, kralj tu ima raznih poteškoća, kralj nema sina, alternativni pravci, odnosno grane familije, porodice se tu uvode, ima čitav niz pravila koja se relativno pristano mogu ustanoviti, ali se kad kada naravno zbrzano nekakvim udarima, ubojstvima i tako dalje pokušavaju skratiti. Imamo vladara koji je od početka 17. stoljeća do kraja 18. apsolutni vladar utoliko ukoliko je ne samo u punoj moći nadmoći nad svima, nego je njegova moć neusporediva sa moći ostalih. I on svoje ukaze, to je klasičan primjer, završava iskazom koji glasi telemon plaisir, tako mi se prohtjelo, tako mi se svidjelo e da bi svima dao do znanja da on nema nikakvih razloga, a ni volje da to bilo komu objašnjava u kontekstu motiva, razloga i tako dalje, nego naprosto rekao kralj je odlučio. Francuski kraljevi ovim su riječima počinjali preambulu bilo kojeg zakona koji je donošen u njehovo ime. Lui, milošću Božjom, kralj Francuske i Navare, svima onima koji će vidjeti ova slova, prisutnima i onima koji će doći. Pozdrav! Nakon ovih riječi dolazio bi tek zakona, a sve je završavalo riječima. Tako mi se prohtjelo. Na zadnjem zasjedanju generalnih staleža 1614. godine, prije zasjedanja iz 1789. Treći stalež postavio je zahtjev o kojemu piše Julian Swan u knjizi Francuska starog režima 1648. 1788. u poglavlju Država i politička kultura. Godine 1614. zastupnici trećeg staleža molili su generalne staleže da objave kao fundamentalni zakon da je kralj državni suveren koji drži krunu samo od Boga danu, da nema moći na zemlji, bila ona duhovna ili svjetovna, koja ima bilo kakvu ovlast da zbaci pomazanu osobu kralja. Njihova molba, dijelom, bila je odgovor na ubojstvo Anrija IV. i na sjećanje na strašne građanske ratove iz prošlog stoljeća. Širenje moći krune davalo je nadu da će se spriječiti ponavljanje tih događaja i nakon što je fronda omogućila još jedan pogled u bezdan, malo je tko dovodi u pitanje vrijednosti moćne monarhije. Francuski kralj na krunjenju se mazao uljem koje se nalazilo u posudi koju je prema legendi svetom Remigiju iz Remsa biskupu koji je 496. krstio franačkog kralja Klodovika I, dao sam duh sveti koji je došao u obliku golubice. Kralj Francuske bio sveti čovjek, mogao je poput svećenika primati pričest pod objema prilikama. Njegov sveti karakter vidio se i u legendi da je samo francuski kralj mogao dodirom liječiti škrofulozu. Kralj s takvim moćima nije trebao parlament. On je poput Luja 14. kralja sunca, trebao samo vijeće u kojemu je bilo nekoliko odabranih savjetnika znanih kao državni ministri. To je model koji unutrašnje je strukturiran, opet od 17. stoljeća, u nekoj vrsti trodonog parlamenta, koji ima dom plemića, dom svećenstva i dom građanstva. Građanstvo tu polako se, doslovce se može reći, ugurava preko plaćanja poreza. Plemići su naravno nasljedno određeni. Imamo kler koji sebi ima opet razne slojeve, ali nastupa više manje jedinstveno. I imamo građanstvo koje u tom trenutku obuhvaća 95% stanovništva ili 98% tu su razne procjene, jer se pod građanstvom misle svi neprivilegirani. Koncept naroda ili građanstva, odnosno puka je bolje jer je puk, se odnosi na sve one koji su neprivilegirani. Za stare bi pisce koji u jednakosti govore, recimo postoje revolucije Tokvil, bilo potpuno šokantna ideja da se neki milijarder smatra dijelom puka. Jer su puk oni koji su neprivilegirani. Ti neprivilegirani unutar sebe se opet dijele na razne slojeve, još uvijek vlada feudalni sustav gdje kmetovi, e, kmetski staleš nema nikakvih prava ili stališ, tu bi bio dobar stari hrvatski izraz. A građanstvo se pomalo preko gradova na novi način ubacuje u sustav. Dodam u zagradi, nasuprot Marksovoj schemi, pa dijelom i Englesovoj iz komunističkog manifesta i dalje, do pada starog režima, on režim su ga zvali, nije došlo sukobom potlačene klase, dakle kmetova i feudalaca, nego se pojavila treća strana, buržoazija, koji iz gradova dolaze, koji su e, s jedne strane slobodni od kmetovskih obveza, a s druge strane daleko od plemičkih privilegija i koji kao neki treći element zapravo se ubacuje kao klin i ruše čitav sustav. To rušenje je počelo jednostavnim nezadovoljstvima, kako to obično biva, zbog plaćanja poreza, odnosno zbog, da se jednostavno tako kaže, diskrepancije kod usvajanja budžeta, opet dodem u zagradi, za razliku od naše suvremenosti, tada su oni koji se time bavili, to je bio mali broj ljudi, ali ipak je bilo dosta, veoma dobro znali koliko je važan budžet i nisu ga doživljavali na ovakav usputan način kao što se kod nas danas to događa. Kad se počinje raspravljati o budžetu od 781. nadalje, to su neke teške godine, ministar financija Jacques Necker predlaže taj budžet u kojemu otprilike od 503 milijuna prihoda ima 620 milijuna rashoda, dakle veliki je debalans, od kojih 25% ide na vojsku, 15% na civilnu upravu, a 6% na krajevski dvor sve što je uz njega. I u jednom trenutku se čak pojavljuje element koji je zazvao potpuni cirkus u, među onima koji su tom pisali, to je bilo par stotina ljudi, ali to je ta javnost tog vremena, da se za takozvane dvorske svećanosti predviđa 36 milijuna livre, a to je 5,81% budžeta za narednu godinu, dakle 782 godinu. I tada počinju prvi sukob. Godine 1771. tri godine prije smrti, Luj XV. je odlučio povući vjerojatno jedini dobar potez svoje vladavine. On i njegov kancelar, René Nicolas Charles Augustin de Maupu krenuli su u reformu državnih financija, koje je Luju propastio neuspješnim ratovima i rastrošnim dvorom. Problem je bio u tome što su regionalni parlamenti i parlament u Parizu bili protiv te odluke, jer je ona nametala nove poreze. Kraj je to odlučio razriješiti ukidanjem i ono malo ovlasti koje su ti parlamenti imali. To je shvaćeno kao državni udar. Francuski kralj je imao goleme ovlasti, ali ovo se smatralo prevelikim nasiljem čak i za kralja. Kada je naslijedio svog djeda na prijestolju, Luj XVI ukinuo je tu odluku, ali šteta učinjena. Kraljevska vlast mnogima se činila ne samo rastrošnom i neefikasnom, već i despotskom. Louis XVI. okrunjen je za kralja 1774. godine i sve do početka zasjedanja generalnih staleža nije bio svjestan kakvo se nezadovoljstvo gomila u Francuskoj. Louis Philippe, grof od Segura, francuski diplomat, povjesničar i suvremenik revolucije, tu je situaciju opisao ovim riječima. Hodali smo na tepihu od cvijeća. Nismo vidjeli bezdan koji je bio ispod. Rekli smo već koji su praktični temelji. Praktični temelji su u uzimanju novca da se za taj novac ne dobiva dovoljno, da se ne dobiva ništa. I drugo, pojavio se ona ovdje neosvještena potreba koja je zapravo dovela do prvih koraka engleskog, ne revolucionarnog, nego evolutivnog razvoja, a kasnije se u Americi zaoštrila formula no taxation without representation. Dakle, ako hoćete novce od nas, u Francuskoj se to malo komplicirano iznosi, ali formula isto. Dajte da imamo neki udio u modusima, u načinima trošenja tog novca. Jer svećenstvo ne plaća porez, ne plaća porez naravno ni kler, plaća porez buržuazija, zapravo jedina, jer kmetovi i dalje još daju direktno podavanja šestine, jedanestine, kako je to išlo, osmine, kako gdje feudalnim gospodarima, ovi daju opet u dvor. I onda ispada mi plaćamo sve, a imamo u najboljem slučaju jednu trećinu prava i to nije bilo sasvim jasno po, po praksi, jer nije bilo jasnog statuta, u kojim situacijama građanstvo, odnosno treći sloj, doista dobiva pravo su odlučivanja kojima ne. De facto su predstavnici buržuazije, građanstva, mogli doći do riječi samo ako bi se dva sloja, dakle aristokratski i kler, sukobile. To se naravno rijetko događa. Pojavi se dakle ljudi koji žive izvan sustava, izvan feudalnog sustava. Oni žive građanski u feudalizmu, oni žive u gradovima koji imaju neke kraljevske privilegije iz raznih vremena, imaju unutar sebe svoje organizacije, različite gilde, cehove i tako dalje, među kojima vladaju jako autoritarni odnosi, naravno, ali su više manje autonomni u odnosu na svijet, imaju svoje građanske straže i tako dalje, osim ako dođe do rata, onda naravno ih se sve povlači ili gotovo sve koje se može dohvatiti i uvlači u rat. Njima se kao izvor pobune u intelektualnom smislu pojavljuje pitanje o utemeljenosti apsolutne vlasti, odnosno o tomu da je alternativni model utemeljenja vlasti u narodu ili puku barem toliko prihvatljiv kao ta ideja nadsvjetovno utemeljene svjetovne vlasti. Ne govorimo o vlasti crkve, nego svjetovne vlasti. Honor Gabriel Riquetti, com de Mirabeau, rođen je 9. ožujka 1749. godine u Bignonu. Njegov otac, Victor Riquetti Mercuse de Mirabeau, bio je poznati ekonomist i svog sina nije volio od njegovih malih nogu. Mercuse de Mirabeau svog je sina prvo poslao na školovanje kod strogog oca Šokara – a sa 16 godina poslao ga je na služenje vojske u konjaničku pukovniju u Senteu. Comte de Mirabeau je u vojsci zbog svog ponašanja bio zatvoren prema pismenom nalogu koji je dopuštao zatvaranje bez suđenja. Bio je to samo prvi takav slučaj. Mirabeau je zatvora pušten 1769. da bi služio u ratu na Korzici, gdje se istaknuo osvajanju i pacifikaciji tog otoka. Ovjenčan ratnom slavom, pomirio se s ocem i oženio za bogatu nasljednicu Emilidi Marignan. Ali njegov raskošan život i nestašluci doveli su do toga da ga otac ponovno da zatvoriti prema onom pismu bez suđenja. Mirabo je za vrijeme izdržavanja zatvorske kazne ishodio dozvolu da posjeti grad Pantalije, gdje je sreo Marquise de Monije. Pobjegao je iz zatvora u Švicarsku, gdje mu se pridružila i Markiza. To mu je donijelo osudu na smrt zbog zavođenja i otmice. Mirabo je izbjegao smrtnu kaznu prihvaćanjem odsluženja zatvorske kazne. Sve ove nedaće dovele su do toga da se Mirabo odrekao plemičkog staleža u kojem je rođen. Za vrijeme prve zatvorske kazne napisao je pisma Sofiji, svojoj ljubavi Markiz de Monije, te neka erotska dijela, a sa 25 godina napisao je utjecajan esej o despotizmu. U svojim lutenjima Miraboje je upoznao Francusku koja je godinama propadala. Na to propadanje došlo i takozvano maleno ledeno doba. Simon Šama ovako opisuje Francusku 1788. U većini Francuske uslijedila je suša a onda je nju slijedila zima takve žestine koja nije viđena od 1709. kada je rečeno da se crveni bordo smrznuo u peharu u Luje 14. Iste priče o groznoj hladnoći kao prije 80 godina ponovno su počele kolati. Pričalo se da su se ptice smrzavale u gnjezdima, vukovi su izašli iz svojih brloga u Sevenu i spustili se u doline Langdoka. Siromasi iz divih mjesta poput Tarna i Ardeša morali su kuhati koru drveta kako bi dobili kašu. Smrznute rijeke onemogućile su vodenim mlinovima da melju žito i spriječile su dopremu pomoći brodovima u područja gdje je pomoć bila najpotrebnija. Duboki snijeg pokrivao je zemlju sve do Tuluza u južnoj Francuskoj. U siječnju je Mirabeau opisao Provansu kao mjesto koje je posjetio anđeo uništenja. Svaka se pošast spustila, svugdje nailazim na ljude umrle od zime i gladi i usred nestašice brašna svi su se mlinovi smrznuli. Nakon te zime uslijedilo je zatopljenje. Poplave i bujice uništili su nasipe i polja. Do te 1788. Miraboje je već bio svjestan sile koja se probudila u Francuskoj. Kako više nije bio plemić, izabran je za predstavnika trećeg staleža. Za vrijeme skupštine na koje se biralo predstavnike Provance, Mirabo je jasno pokazao zašto će se zalagati. Simon Šama piše. U skupštini Mirabo je napao legalnost njezinog ustava. Koga je ona navodno predstavljala? Plemstvo nije predstavljalo mnoge koji nisu imali leno. Claire nije predstavljao skromne pastore crkve, a što se tiče trećeg staleža, on nije bio ništa više nego hrpa gradonačelnika. Mnogi od njih su i sami bili aristokrati koji su očajničke ovisni o privilegiranima, kako bi zadržali svoj položaj. Jao povlaštenim redovima, jer povlastica će prestati, samo su ljudi vječni. Bilo je prijeteće proročanstvo njegova govora. Zatečen tim istupom i uzbunjen divljim odobravanjem kojim je pozdravljen taj govor z galerije, predsjednik Skupštine u pokušaju da ušutka Miraboa obustavio je zasjedanje. Nije mu to uspjelo. U roku od 24 sata Mirabo je napisao manifest od 50 stranica nazvan Provansalskoj naciji i on je dijeljen po ulicama Eksa. Mirabo će postati jedan od vođa trećeg staleža za vrijeme zasjedanja generalnih staleža i predvodit će njegovu borbu za prava. Pored Miraboa bilo je još niz vođa revolucije. Svi su oni znali u kakvom je lošem stanju Francuska i gotovo su svi imali sličnu lektiru. Izvori su prije svega lokova filozofija, ne u liberalnim konsekvencijama za sada, nego u onom smislu u kojem lok uvodi interese u legitimaciju države i uvodi prvu verziju diobe vlasti koji kasnije e, Montesquieu razvija, Montesquieu model je poznati, ali Locke je zapravo prvi uveo koncept diobe vlasti, koja polazi od svakom građaninu bliske ideje da oni koji plaćaju porez treba imati pravo glasa za parlament koji o tom porezu odlučuje. Da oni koji ne plaćaju porez ne trebaju imati pravo glasa. To su oni dolje i oni gore. Dakle, i e, kmetovi, kasni proleteri i aristokracije, odnosno crkva. Opet odemo u Zagreb i paradoksalno sve kod nas. Danas ta ideja da oni koji ne plaćaju porez ne treba imati udio u izborima pojavlja kao ljevičarska ideja kojom se hoće spriječiti da ljudi koji ne žive u Hrvatskoj imaju pravo glasa. Dakle, stvari se neobično izokreću, ali izvorno je to bila upravo ideja liberalnog koncepta takozvanog posjedničkog individualizma. I inzistira se na individui kao osnovi, a ne na masi koja pripada nekom staležu. S druge strane se pojavljuje manje politički relevantna, a više u intelektualnom smislu bitna prosvjetiteljska koncepcija, koja ima jednostavni, veoma radikalno, veoma čvrsto protucrkveni model utemeljenja znanja o svemu što jest u razumu. Razum jest, kako kaže Voltaire, novo božanstvo, i pojavljuje se jednostavna formula ljudska spoznaja počiva na sposobnosti razuma da dvoji u sve što jest. U tradiciju, u vjeru, u osjećaje, u zgrade i institucije, u ljude i koncepcije. Dakle, sve što jest, jest objektom dvojbe na kojoj prostiteljstvo inzistira u ime razuma, pri čemu nastaje stanovita petlja utoliko ukoliko razum po definiciji Dvoji ima tu potenciju, sposobnost, mogućnost, moć. Znanje jest moć je formula koja će se odakle razviti. Dakle, ima moć dvojiti u sve što jest, osim u svoju sposobnost da dvoji u sve što jest. Dva su prosvjetiteljska filozofa ostavila traga na filozofiju politike. Jedan je Jean-Jacques Rousseau, rođen 1712. godine u Ženevi. U dijelima rasprava o podrijetlu i osnovama nejednakosti među ljudima i posebno u društvenom ugovoru ili načelima političkog prava, Rousseau je razvio teoriju države na republikanskim načelima. Država se uspostavlja društvenim ugovorom kojim svaki čovjek prenosi prirodna prava jednom zajedničkom suverenu, a to je narod. U takvom poredku pojedinac se pokorava samom sebi, građaninu koji je dio cijeline. Država je zajednica, republika, utemeljena na općem dobru. Drugi je filozof prosvjetiteljstva, važan za filozofiju politike, rođen 1694. u Parizu. Njegovo je pravo ime François Maria Roux, ali on je poznatiji pod pseudonimom Voltaire. Rousseau je zbog svog dijela naišao na osude, zbog romana Emil ili odgoju i društvenog ugovora, Pariški ga je sud osudio, zbog čega se on morao skloniti prvo u Švicarsku, a onda u London. Ali Voltaire je zbog svog dijela platio veću kaznu. David Bell u knjizi Francuska starog režima 1648-1788 piše. Voltaire, usprkos tome što je još u svojim 20. godinama dobio slavu najvećeg živućeg dramskog pisca, izdržao je dugi boravak u Bastilji, temeljito batinanje od sluga, povrijeđenog plemića i nekoliko razdoblje izbjeglištva. Završio je tako što je veći dio karijere proveo u blizini granice sa Švicarskom i Gorko je opisao Diderot u Francusku kao zemlju majmuna pretvorenih u tigrove. Mnoga od filozofovih dijela ili su objavljena ilegalno ili su bila zabranjena nakon objavljivanja. Godine 1763. volter je objavio dijelo Rasprava o toleranciji. U 22. poglavlju tog dijela Volter je napisao da ne treba velikog umjeća niti naručite riječitosti, da bi se dokazalo da kršćani moraju tolerirati jedni druge, te da bi na sve ljude trebalo gledati kao na braću. U tom je poglavlju Volter napisao. Ova mala kugla koja je u stvari samo jedna točka, kreće se kroz svemir kao i tolike druge kugle. Mi smo izgubljeni u tom beskraju. Čovjek visok otprilike pet stopa zacijelo je sitnica u svemiru. Jedno od tih jedva zamjetljivih bića kaže nekolicini svojih susjeda, negdje u Arabiji ili u postojbini Kafara. Poslušajte me, jer me je Bog svih svjetova prosvjetlio. Ima 900 milijuna sitnih mrava poput nas na zemlji, no jedino je moj mravinjak drag Bogu. Svi drugi prokleti su za vijeke vjekova. Jedino će on biti blažen, a svi ostali bit će vječno nesretni. Oni bi me tada prekinuli i pitali koja je budala izrekla takvu glupost. Morao bih im odgovoriti, vi sami. I Rousseau i Voltaire neće doživjeti francusku revoluciju ali njihovo će djelo nadahnuti mnoge vođe te revolucije. Tamo gdje se bavilo, to je bilo kod Rousseau. Radilo se zapravo nečemu iz čeg će se kasnije razviti moderni socijalizam. Dakle, o ideji neposredne demokracije i njekanja vlasništva nasuprot, recimo, oku. Međutim, kod Rousseau je opet drugi problem zbog kojeg je on teško uporabiv za revolucionare, za Rousseau važi, kako je to Fichte kasnije jednostavno briljantno formulirao, za Rousseau je napredak zapravo nazadak. On doživljava tehnički znanstveni napredak kao pretpostavku moralne propasti čovječanstva. I zato sa konzervativnim stavom gleda na tehnički drugi razvoj, a istovremeno u političkom konceptu je osnova za kasnije socijalističke teorije jer nije će vlasništvo hoće neposrednu demokraciju i tako dalje. Dakle, imate jednu situaciju u kojoj se prosjetiteljstvo, da sad ostale autore ne spominjem, koji su u tom kontekstu manje važni, Didro, D'Alembert i tako dalje, koja nije uporabiva u direktnom smislu. Uz dodatak veoma važnih, obično zaboravljenih i Volterovih stavova o toleranciji, koji se opet nastavljaju na, na Loka u kojima Voltaire sasvim jasno formulira stajališta građanskih javnih sloboda. Važan i aktualan i u tom pogledu je on u osnovi nečega što će biti jedno od velikih dostignuća Francuske revolucije, to, to je deklaracija o pravima čovjeka i građanina. Sve što on tada govori zapravo je recimo u hrvatskoj verziji Austro-Ugarskog kaznenog zakonika s kraja 19. stoljeća genijalno jednostavno formuliranu rečenicu koja glasi sloboda zbora i dogovora. Moram imati pravo govoriti što mislim, a da zbog toga ne budem kažnjavan. Uključujući, što je tada bilo potpuno očito zabranjeno u čitavoj Europi, Volterov jasan zahtjev da i crkvi kažemo da je bestidnica, kako je on obično volio zvati, Dakle, to se obično zove onda huljenje u raznim varijantama, ali oni smatra da i to mora biti dopušteno, što je tada izazivalo šokove. Ukratko, dakle, građanstvo se svodi u svojem legitimiranju vlastitih zahtjeva na to da država treba biti drukčije utemeljena A, dakle, od ozdo, iz naroda ili puka, voljom naroda ili puka, da država treba biti relativirana, dakle da mora postojati kontrola jedne moći u državi nad drugom, to se zove dioba vlasti, tako da zapravo ideja je u tomu da se jedna vlast kontrolira drugu, druga kontrolira treću, treća kontrolira prvu, a mi kao građani smo dolje ostavljeni više manje na miru dok se oni međusobno kontroliraju. I treće, da mora postojati limit, dakle granica do koje država smije intervenirati u privatne poslove od vlasništva do govora. Zadnje zasjedanje generalnih staleža prije onoga koje je sazvao Louis XVI dogodilo se 1614. godine. Ono je sazvano u doba regenstva Marije medici udovice ubijenog francuskog kralja Anrija IV. i majke budućeg kralja Luja XIII. Louis XVI. odlučio se nakon 175 godina sazvati za sjedanje generalnih staleža jer je tražio način da se izvuče iz financijskog škripca. Troškovi vojske i potpore pobunjenicima koji su se u Sjevernoj Americi borili protiv kolonijalne vlasti britanske, te troškovi dvora pritiskali su državni budžet. Dva staleža kraljevstva uživala su povlašteni položaj. Peter McPhee ovako opisuje u svojeg povijesti francuske revolucije prvi stalež. 165 tisuća članova svećenstva, prvi stalež kraljevstva, činilo je 0,6% stanovništva. Njihov poziv dijelio ih je između 81.500 pripadnika regularnog svećenstva, 26.500 redovnika i 55.000 redovnica u vjerskim redovima i 59.500 pripadnika sekularnog svećenstva, 39.000 svećenika i 20.500 vikara koji su podmirivali potrebe laičkog društva. Najunosnije položaje poput glava vjerskih redova ili biskupa i nadbiskupa zauzimalo je plemstvo. Nadbiskup Strasbura imao je stipendiju od 450 tisuća livri godišnje. Crkva je vukla svoje bogatstvo uglavnom od desetine, velike obično između 8 i 10 posto, nametnute na proizvode farmi u vrijeme žetve i ona je iznosila oko 150 milijuna livri svake godine, kao i od velikog vlasništva na zemlju koju su imali vjerski redovi i katedrale. Ukupno prvi stalež posjedovao je možda 10% zemlje u Francuskoj. Koliko je ljudi bilo u drugom plemičkom staležu ne zna se točno. Peter McPhee donosi u svojoj povijesti Francuske revolucije da je plemića u Francuskoj uči revolucije bilo oko 125 tisuća, te da nije bilo više od 20 tisuća plemenitih obitelji. To je značilo da su plemići činili oko 0,4% stanovništva Francuske. Plemički stalež imao je u vlasništvu oko trećinu zemlje u Francuskoj, ali i sa sve ostale zemlje preko feudalnih prava vukao prihod. Kada je kralj sazvao generalne staleže, nije očekivao da će stari režim doći u opasnost. Tu bi se mogla zapravo primijeniti formula koju je Trotski ironično primijenio na Kerenskoga. <laughs> Formula glasi nismo htjeli, ali se dogodilo. Opisujući kako je Kerenski se našao u nekoj vrsti revolucije, onoj prvoj fazi koju su oni smatrali, tako da kažemo, prizvanom i nedovoljnom, uvodnom i tako dalje, on upravo to kaže. Dakle, ovdje se nije radilo o revolucionarnim zahtjevima. Ovdje se radilo naprosto tomu da je bezobrazluk prešao granicu, da je to podcjenjivanje, minoriziranje uloge građanstva preko njihovih predstavnika u trećem staležu, došlo je do razine u kojoj se daista više nije moglo trpjeti situacija koja se, da ponovim, svodi na to mi plaćamo, a vi odlučujete i još se osjećate uvređenim ako mi kao predstavnici onih koji plaćaju porezom, stavljamo veoma konzervativne, veoma marginalne primjedbe na ovaj malo čas spomenuti proračun, to je bila ta schema od 781. koja se uz male izmjene stalno ponavljala. I oni u jednom trenutku naprosto čine nešto što je prosvjedovni akt, izlaze. Međutim, izlaze na način koji zapravo znači izlazak iz institucije, a onda veoma brzo izlazak iz sustava u kojem je ta institucija bila važna. Opet uz napenu da budući se radilo apsolutnoj monarhiji, parlament nije bio bitna institucija. On je imao zapravo neke elemente korektivnosti, a ne prave zakonodavne moći, nešto smo što je imao Europski parlament do prije nekoliko godina, da ovako malo grubo to formuliramo. recimo Kuvajski parlament koji je do e, one iračke intervencije imao ovlasti da smjerno upozori emira na svoje mišljenje i zamoli ga da ga uzme u obzir to mišljenje. Dakle, to su bile takve nekakve savjetodavne skupštine. Međutim, izlaskom iz te, makar kako, drugorazredne institucije, izlazi se zapravo iz sustava i onda se nađu na teniskom terenu, što god to značilo, i čekaju što će se dogoditi. Dakle, oni nemaju sad ideju pošaljimo naše ljude u ne znam koji kvart, e, u druge četvrti imamo drugu ekipu ljudi, borimo se tako dalje, niti je reakcija u tom trenutku, e, bog zna kako, oštra, nego se svi ponašaju prilike kao da je to svađa među supružnicima. On se naljuti, zaše iz kuće, ona se naljutila pa će se vratiti kad se ispuše, neko će se ispričati, neko neće, idemo dalje. To se doživljava, dakle, o fami, dakle, još uvijek u obitelji se to kao događa, dok se ne shvati polako i mučno na oba dvije strane da je to nešto više. I to je ona, ona pouka koja odavde slijedi da se termini koje mi danas s punim pravom rabimo, kao što je revolucija, primjenjuju na situacije koje ljudi koji su tamo i tada živjeli nisu tako svačali nego svačali kao dijelove produžene, uobičajene polemike, svađe, sporova, sukoba i koji će se, kao i uvijek do sada, nekako riješiti. Nakon juriša na Bastilju, kraj Louis XVI. suočio se s izborom. Vojno skršiti revoluciju u Parizu ili popustiti pred zahtjevima trećeg staleža. Za gušenje revolucije kralj nije imao dovoljno vojske. Pariz je tada imao oko 700 tisuća stanovnika. Nisu svi bili na strani revolucije, ali revolucionara je bilo dovoljno da kralj i njegovi ljudi znaju da za njihovo slamanje nemaju vojske. Pored toga, iz ostataka Francuske stizale su vijesti o pobunama protiv starog poretka i šesnaest XVI odabrao je popuštanje. 15. srpnja došao je u nacionalnu skupštinu i objavio da njemu vjerne trupe odlaze iz Pariza i Versaja. Sljedećeg dana, nakon što je primio izaslanike skupštine, kralj je imenovao Žaka Nekera ministrom financija, a i vratio je na položaj druge ministre koje je smijenio u oči Juriša na Bastilju. 17. srpnja kralj je pristao i doći u Pariz. Na balkonu hotela de Ville astronom Jean-Sylvain Bailly, jedan od vođa trećeg staleža, kojeg su revolucionari dan nakon juriša na Bastilju proglasili za prvog gradonačelnika Pariza, predao je kralju kokardu, okruglu značku u bojama trobojnice. Kralju je stavio na svoj šešir i nakon toga rekao, vi uvijek možete računati na moju ljubav. Možda je Louis XVI. mislio da će to primiriti revolucionare. Prevario se, govori profesor doktor Žarko Puhovski. Indikativno je da je kao i za mnoge druge događaje došlo do toga da je termin doveden izvana, s druge strane. Kada je 14. srpnja došlo do toga da vojvoda Foucault eh, Liancourt obavijesti kralja Luja XVI. o tomu što se događa u Parizu, on je rekao, pa to je revolt, a on kaže, ne, visočanstvo, to je revolucija. Dakle, čovjek koji je s druge strane, koji je kraljev pobočnik, to naziva revolucijom, iako oni sami koji to čine, to ne doživljavaju kao revoluciju. Važno je ovdje upozoriti još na jednu stvar koja je ne samo terminologijski interesantna. Revolucija je termin koji izvorno značio točno obrnuto od onoga što danas znači. On se još kod Kopernika u onoj glasovitoj knjizi De revolucionibus, koja je bila revolucionarna, ne odnosi na revoluciju, nego se odnosi na obrtanje, prevaljivanje, okretanje nebeskih tjelesa jednih oko drugih i tako dalje, i oko sunca naravno. Dakle, revolucija trebala i značila izvorno okretanje ili ako hoćete u varijanti Ničevoj vječno vraćanje e, jednakoga, a ne promjenu. Da bi upravo od Francuske dobila to značenje cezure, radikalnog prekida, povijesne promjene iza koje više nema natrag i za koje, kako bi se reklo, ništa više nije kao što je prije bilo. To se dogodilo, ali mi danas znamo da se to tada dogodilo. Oni su to tek s mukom spoznavali vlastitim djelovanjem. 4. kolova za 1789. godine za zasjedanje nacionalne skupštine počelo je predstavljanjem deklaracije koju je predložio Vicomte de Noailles. Cijelo ljeto 1789. Francuskom se proširio nemir, koji je nakon juriša na Bastilju prerastao u takozvani veliki strah. Seljaci su se bojali osvete plemića i organizirali su se u družine koje su napadale plemička imanja, crkve i samostane. Dio plemića smatrao je da oružjem treba obuzdati seljake. Denoaj je bio puno pametniji. On je predložio niz mjera koje su do tada bile nezamislive. Jedna od njih bila je obaveza plaćanja poreza za sve ljude u kraljevstvu prema prihodu koji imaju. Druga je bila ukidanje većine feudalnih davanja. Nakon predstavljanja deklaracije riječ je uzeo vojvoda Guillaume nakon kralja najbogatiji čovjek u Francuskoj, koji je rekao narod traži da konačno zbaci jaram koji ga je morio stoljećima. Predvođeni takvim ljudima, zastupnici nacionalne skupštine odlučili su ukinuti feudalni režim. Bio je to samo početak revolucionarnih promjena. U kolovozu 1789. nacionalna skupština donijeći i deklaraciju o pravima čovjeka i građanina. Nakon toga stvarno više nikada poredak stvari neće biti isti. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2019. godina.